الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ أحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masararwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan rana ta lahadi 11 ga watan rajab na shekara ta 1435 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin zuwa madina wanda ta zo daidai da 11 ga watan mayu na shekara ta 2014 a yau ma dai ga mu cikin shirin naku na fatin rahama shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu raro kuke aikowa duka lambobin wayar da aka saba wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar uku wato sifiri takwas biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma ta kan sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta mu na imel a fatoyin rahama a yahoo.com ko kuma ta mu na fatoyin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a dai ga mu tare da shi malami a dr sheik muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda zai amsa tambayoyin da za ku aiko kuma sunana ana tsaye sassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin a karmakalla bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ta'ala yana faɗa mana cikin kissar annabi Adam alaihi salam kitaba a ahidna ila adama min qablu fa nasiya ولم نجد hakika mun yi dau alkawari a gurin annabi adam fa fanasiya amma sai ya manta falam najid lahu azma ba mu samu juriya a wajensa ba wannan aya tana nuna cewa Allah ta'ala tun farkon halitta da yayi da ya halitta ɗan adam cikin ikonsa da ƙudurarsa da wata hikima tashi ya sanya ɗan adam ya kasance yana da mantuwa ya kan manta wani abu wanda ya riga ya sani ko aka sanar da shi sauraka tun a farkon halitta ubangiji ta ala ya halicci dan adam ya halici dan adam ya sa masa ɗabi'a ta yamanta saboda wani dalili da zai iya bujiro masa wanda zai sa shi mantuwar Allah ta'ala ya jingina mantuwa zuwa ga annabi adam ya ce wa nasiya kamar da ya zo cikin hadisin tirmizi lokacin da Allah ta'ala ya halicci annabi adam ya halicci zurriyarsa ya bujuro wa annabi adam zurriyarsa ya gaya aka gaya masa kowanne wato zurriya daga cikin zurriyarsa da shekarun da zai yi ya ga annabi dawud ya tambaya shi wannan shekarunsa nawa ne aka ce da shi zai shekara 60 sai ya ce ya yi masa ciko da shekara 40 da zama shekararsa 100 wato ya iba shi cikin shekarunsa dubu shi da aka yanka masa ya ba shi shekara 40 to lokacin da allah ta'ala ya saukar da annabi adam salam a doron ƙasa ya cika shekarun da ya kamata ya yi in ka cire wannan shekara arba'in da abin nan da ya kyauta da ita wato shekara ɗari tara da sittin mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗoransa ya ci to ayi akwai sauran shekaru na mala'ika ci to ai ka riga ka ba wa ɗaya daga cikin 'ya'yanka ya ce a'a shi ba a yi haka ba ya ja ya ja shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ke cewa fanasiya fanasiya zurriyatu wajahada da zurriyata annabi adam ya manta da abinda ya riga yayi na kyauta daga na zurriyarsa su ma suka suka da mantuwa ya ja ya runto a cikin zurriyarsa aka samu su ma suna ja su yi runto akan abinda da su riga sun faɗe shi ko sun yadda da shi saboda haka mantuwa wani abu ne da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi kuma mutum baya fita daga cikin abinda ubangiji ya riga ya ƙaddara masa to duk da cewa mantuwa tana daga cikin abin da ubangiji ya kaddara sai ya kan samu wani lokaci asbab kuma yana da sababi yana da dalili da yake haifar da shi daga cikin irin dalilai da sukan haifar da mantuwa akwai gafala to mutum ya gafala ko kuma ya samu a tafrit wato sakaci maimakon abin da aka gaya mishi ya rika bibiyarsa yana bitarsa to zai iya zama bai yi wannan ba to in yi wannan kaga an samu gafala an samu sakaci to wannan ya jawo dan adam ya manta abin da ya riga ya sani akwai hadisi wanda yana cikin alhiliya hilatul eh, auliya ta abi nu'aym kuma tabarani a cikin al-mawjam al-awsat hadisi ne isnadin hasan wanda Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sayyidina Ali radiyallahu anhu yace rubbama shahidta wa ghibna wa rubbama ghibta wa shahidna tayu wani abun ka halarce shi mu ba malam ta yi kuma wani abun mun halarta kai ba ka nan sai ce fa hal indaka ilmun bil rajul yuhaddisu bil hadith idza nasiyahu istazkara shin kana da wani ilimi game da mutum muhaddisu bil hadith idza nasiyahu istazkara da za a ga mishi wata magana idan kuma ya manta daga baya kuma ayyatina sai ali radiyallahu ta'ala anhu yake ce masa naji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min al-qulubi qalbun ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء إذا علت إذ علته سحابة فأظلم فإذا تجلت عنه فأضع وبينما الرجل يحدث إذا علته سحابة فنسي إذا تجلت عنه فذكره يكي cewa النبي صلى الله عليه وآله وسلم yana cewa babu وما من القلوب قلب إلا وله سحابة باب وتزوتيا sahaba babu زكاته فأتي tana da wato girgije kamar girgijen da yake rufe wata yayin da wata yake da haske idan girgije ya zo sai ya rufe haskensa sai kaga guri ya yi duhu idan ya kauce girgijen ya kauce sai kuma kaga hasken wata to mutum za a iya gaya mashi wata magana wani girgije ya zo ya bi ta kan zuciyar sai ya manta idan girgijen da yake da ya bi ta kan zuciya kuma ya kauce sai ya tuna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗi wannan sai da. ali yake gaya sai na umar cewa ya ji wannan saboda ka ita mantuwa ana iya jingina wa dan adam a ce ya manta saboda ta bangaren sa mantuwar ta fito ana iya jingina wa shedan saboda shine sababi wato mutum ya manta abu a ya ka manta a ya ce shedan ya mantar da shi shedan shi yake mantar da mutum ta hanyar wasu wasi ta hanyar sa shi sakaci ta hanyar sa shi gafala ta hanyar sa shi ya yayi wasarere da abin da ya ji to wannan shedan yakan iya masa wannan shi kuma kasancewar kasbin aikin daga bangaren sa yake sai a jingina masa kasancewar kuma Allah ta'ala shi yake halittar komai daga ciki har da ita mantuwa din akan jingina wa ubangiji ta'ala cewa shine ya mantar da mutum ta fuskar cewa shi shine mai halittar komai kasancewar abin halittar sa ne za a jingina masa za ga Allah ta'ala aya daya an jingina wa mutum mantuwa kuma an jingina wa shaidan aya daya da kissar annabi Musa tare da Khadir lokacin da yake cewa fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa shaytan inni nasitu al-hut na manta yace na manta kifin nan ba kuma komai ya mantar da ni ba sai shedan kaga sai da ya fara jingina mantuwa zuwa ga kansa sannan kuma yace shedan ne mantar da shi kaga aya daya an jingina mantuwa zuwa ga mutum saboda daga wajensa aikinsa ne sannan kuma aka jingina wa shaidan saboda shi ne sababi shaidan Allah ta'ala ya bashi wata dama ta iya wasu wasi a cikin zukatan mutane allazi wasu su fi sudurin nas min aljannati wan nas to wannan sulɗa da Ubangi ta'ala ya bashi ta iya wasu wasi shi yake haifar da wa mutane mantuwa wani lokaci wasu wasin shaidan shi yasa idan mutum ya manta to akan ce ambatan Allah yakan sa shi ya tuna saboda shi shine zai zama sababi na jawo masa wannan mantuwa to kuma ambatan Allah yana korar shedan yana maganin shedan shi yasa Allah ta'ala ce wazkur rabbaka idza nasita wazkur rabbaka ambaci ubangijinka idza nasita idan ka manta saboda in kana son ka faɗi wata magana kuma ka manta to ci gaba da ambatan Allah la ilaha illallah subhanallah subhanallah to zaka ji insha Allah ka tuno da wannan abin da ka manta din saboda ka zo da abin da zai kori shedan wanda shine sababin mantuwa din saboda mantuwa wani abu ne da Allah ta'ala ya halitta tare dan adam shedan yakan yi amfani da wannan ya jefa mutum wasu wasi har ya manta ya sa masa gafala har ya manta saboda mantuwa ba wani abu ne wanda dan adam yakan yakan kubuta da gare shi shi yasa hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce sanquri uka fala tansa illa ma Allah sanuqri'uka uka falatansa, illa ma sha Allah za mu karantar da kai ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so shi yasa wani lokaci a nan sallallahu alaihi wasallam yakan ce rahimallahu abdan zakkarani ayatan kuntu unsitu Allah ya ji kan wani ko ya ji kan bawan da ya tuna min wata ayar da aka mantar da ni bai ce kuntu ha ba sai kada ɗayan ku ya ce na manta qur'ani sai ce an mantar da ni wato yana nufin shaidan ya yi sanadiyar ya manta wannan abun ba wai shi ne ya yi gangancin ya manta ba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi muttafaqun alai wanda aka karbo daga abdullahi dan mas'ud yana cewa inna ma ana basharun mislukum ansa kama tansawun fa idza nasitu fadhakkiruni inna ma ana basharun mislukum ni mutun ne ku ansa kama tansawun ina mantawa kamar yana kuke mantawa annabi ya ce fa'iza na seto idan na manta fa zakirun to ku tunatar da so idan har bayan Allah masu daraja da ɗaukaka da girma kamar annabawa sukan yi mantuwa kaga min babu aula wanda bai kai su a matsayi ba bai mantuwa shi yasa ubangiji ta ta'ala ya ɗauke ma wannan al'umma a laifin mantuwa mantuwa ba a kan mutum da shi da wannan mantuwa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu idan muka manta ko muka yi kuskure shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rufi an ummati al wan nisyan wa mastukrihu alai an dauke wa al'umma ta zanibi na abin da yake kuskure ko abin da yake mantuwa ko abin da yake mantuwa da abin da aka yi musu tilas a kansa to duk wannan yana daga cikin rahamar ubangiji saboda ubangiji ta Allah ya halicci dan adam da wannan mantuwa to bai kamata kuma a ce an kama mutum cewa wai ya yi mantuwa ba dan me zai manta kaza saboda haka matukar dai ba ganganci ba ne na mutum wanda ya sakaci ya abin nan wani abu ne wanda ya ke bujuro wa dan adam to ubangiji ta ta'ala baya kama abin nan to dan yi ishara zuwa ga uzurin annabi adam sai Allah ta'ala ya ce fanasiya sai ya manta to kuma can ubangiji ta'ala ya ce bana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Allah ka ba mu dace to amin sama amin kalmar ta farko a wannan rana ta fito ne daga abubakar ibrahim sharif wanda ke cewa mala ina neman karin bayani game da hadisin da ke cewa ikra'ul qur'ana wa amalu bihi wa la ta'kulu bihi hadisi ne sahihi yana cikin musnad imam ahmad hadisin abdurrahman ibn shibi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ikra'ul qur'an wa amalu bihi wa la tajfu anhu wa la taghlu fihi wa la ta'kulu bihi wa la tastakfiru bihi ku karanta al alqur'ani ku yi aiki da shi wala jifo anhu kada ku nisance shi wala taghlu fihi kada ku wuce iyaka a cikinsa sannan wala ta'kulu bihi kada ku ci da alqur'ani wala taksiru bihi kada ku nemi tara duniya da alqur'ani wannan hadisi ne sahihi wanda muka ce yana cikin musnad Imam Ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarnin al'umma sada su zama su karatu alqur'ani ba kawai karatu ba su karanta su yi aiki da abin da suke karantawa iqra'ul qur'ana wa'malu bihi ku karanta alqur'ani kuma ku yi aiki da shi kaga cewa da akai ku karanta qur'ani ku yi aiki da shi ya nuna ku karanta qur'ani ku fahimce shi ku yi aiki da shi tunda ba za ka yi aiki da abinda baka fahimta ba abinda ka fahimce shi shi kake aiki da shi kaga a cikin cewa wa'malu bihi akwai umarni ga a fahimci da ake karantawa shi yasa yana da kyau wanda zai karanta alkur'ani ya kokarin kuma fahimtar ma'anonin abin da yake karantawa ba kawai karantawa ba kawai ba tare da yana sanin me yake cewa ba wannan baya dacewa sako ne ubangiji ta Allah ya bayar wanda kuma aka aiko wa sako ya kamata ya fahimci me aka aiko masa a baka sako kawai tun da aka turo masa sako a wasiƙa ce a cikin envelope aka ce gashi an turo maka kawai ya karɓe ta a haka ya je ya ajiye ba tare da ya buɗa ya karanta ya san me yake ciki ba yi a nan wato kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba saboda haka ka karanta ƙur'ani ka fahimce shi wa amalu bihi ku aiki da shi sai ce wala tajfu anhu kada ku nisance shi wato kada ku nisanci karatunsa ya zama na ka san alkur'ani kuma ba ka karantawa ka zama makaranci kuma ba ka bibiyarsa ka zama ka nisance shi wajen tilawarsa da karanta shi da sauransu ce wala taghlu fihi kada ku wuce iyaka al-ghulu fi shi shine ka wuce iyaka wajen dora masa ma'anonin da bai zai dauka ba wato ka dauki aya ka ban karata ka jefa ta inda bai dace ba ka fahimce ta wata fahimta ta daban wacce ba nan ayat ta nufa ba wanda da yana cikin algulu fil kur'an ko wajen karanta shi ka rika karanta lafazin sa ba daidai yadda ya kamata ba ko wajen kakalan fitar da wani abu ma har ka fidda shi daga hayyacinsa wani daga cikin algulu fi alƙur'an wala gulo fihi sannan ce wala kulu bihi kada ku ci da alqur'ani wato kada ku mai da alƙur'ani wata hanya ce da za ku rika cin dukiyar mutane bisa ƙarya ku fake da alqur'ani ku cuci jama'a wake da alkur'ani ci dukiyar jama'a alkur'ani ba don wannan aka saukar da shi ba ko ku koke alkuku yi amfani da alkur'ani wajen tara abin duniya wannan baya daga cikin abin da aka saukar da alkur'ani dominsa saboda ka hadisi ne wanda yake kira zuwa ga karatun ƙur'ani kuma a sanya ya kamata a yi yayin da ake da mutum yake da alkur'ani shine karanta alkur'ani ya aiki da shi kada ya mayar da alkur'ani wata hanya ce ta attakassub hadisin ba yana nufin cewa ko malamin alkur'ani kada a biya shi kada wani ya fahimci kamar hadisin ya nuna kenan malamin da yake daukan alkur'ani a islamiyya ana dan biyan albashi ka a biya shi ba a'a hadisin ba haka yake nufi ba za a iya biyan malamin da yake karantar da alkur'ani ba ana biyan sa bane muqabilin alqur'anin da yake karanta ba babu abinda zaka iya biyan alqur'ani da shi wala tashru bi ayati samanan qalila babu abinda duk abinda zaka ɗauka, kun duniya duka za ka ɗauka ka ce, ga ta muqabilin alqur'ani ne kadan ci da wurin Allah Allah ya ce to ka wannan kana bashi ne muqabilin lokacin sa da ka karbi masa yana da bukatar rayuwa shi ba yana so yana da iyali yana so neman musu abin da za su ci su sha sai ka ce to wannan lokacin da zai fita nema kana son wannan lokacin ka bukaci wannan lokacin saboda koyar da kai ko da yayanka to za ka bashi abin da kake shi ne a madadin lokacinsa ba madadin karantarwarsa ba karantarwarsa ba za ka iya biyansa ba saboda haka anan ba ujira ce ala talim ba ujira ce alal waqt lokacinsa da ka dauka wanda in ga ka kyale shi zai fita je ya nemo abin da zai ce sha sai ka karbe wannan lokacin kamar mai kiran sallah kamar limami abinda ake ba su na al'arzak na na albashi misali a ce limami ne amma yana da albashi ko mai kiran sallah ne yana da albashi to ba a daukan wannan a matsayin na liman na sallarsa ne a ce ana biyan shi kudin sallarsa a'a kudin lokacinsa tunda in watakila ba dan ka zo ka tsare shi ba yana iya zuwa ko ina ya sallasa yana iya sallasa a kasuwa dan kasuwa ne yana iya salla ma'aikata ma'aikaci ne sai ka zo ka ce a kana so waɗannan lokuta duka kai ya je ko ina ya tsaya ya ja mutane sallah tun ka tashi biyan biyansa kudin lokacinsa da ka tsare masa ne ba kuɗin abin da yake yi ba wannan abin da yake ba za ka iya kuma ibada ce ita ba kudi baya baya shiga a ciki saboda kada a fahimci kamar cewa la ta'kulu bihi kace to duk wanda yake malamin alkur'ani ne a makaranta ko malamin tafsiri ne to wannan in ya karbi kuɗi kawai ya ci da alkur'ani saboda ka haramta masa abin da ake bashi ba haka ake nufi ba to sai wannan ke cewa mallan ina son karin bayani akan wannan hadisin da ke cewa ku an a alaikum umam hadisi ne ah, hasan hadisi abdullahi dan umar a cikin sunan abi dawud da wasu daga cikin littafai yashku an da'a alaikum al'umam kama tada'a al'akalatu ala qas'atiha قالوا أمن قلة نحن يوم إذا يا رسول kasiru قال بل أنتم كثير ولكنكم غساء كغساء السيل النبي صلى الله عليه وسلم cewa lokaci ya yi kusa da al'ummomi za su rika daka wasu su a kanku kamar yadda mai wata suke daka wasu su a kan kaɓakin abinci ka abinci mutane na jin yunwa kowa zai ƙoƙarin yaga ya samu loma to haka al'ummomi za su rika waso su kanku kanku kuma haka al'amarin ya koma da ƙarshe bayan al'ummar musulmi sun saki addinin su sun saki koyarwar annabi sun saki alkur'ani sun saki dukkan wasu kiyam wanda al'ummar musulmi na farko su karka tutiya da su suka watsar su sai suka zama wato sauran kasashe na duniya su rika waso su za su zo su mulkushe su su yi musu mulkin mallaka su kwashe a arzikin kasashensu kusan kasashen musulmi ɗaya ɗaya ne wanda wato ainihin ba ba a yi musu mulkin mallaka ba kuma abin ya faro tun ma lokacin da tatar suka fara cinye kasashen musulmi har suka zo suka karya khilafa ta bagdad ta ta khilafar abbasiya a bagdad suka cinye garin suka kakkashe musulmi suka kakkashe al'umma suka kona littattafai da gidaje da dukiyoyi tun daga wannan lokacin shekara ta 1956 to abin kuma ya zo ya samun samunsa a nan da can ka samu irinsu andalus su ma lokacin da suka saki hanyar da ta kamata suka zama babu adalci babu rayuwa mai kyau sai sharholiya sai kaɗe-kaɗe da ainihin shaye-shaye da neman mata da sauransu Allah ta'ala ya sallada musu waɗanda ba musulmi suka makwace ƙasar gaba ɗaya yanzu in ka je ƙasar spain sai dai karka ganin gine-gine manya-manyan gine-gine ga sunan an basu wanda musulmi ne lokacin da suka zo suka mai da garin haka sun zama yanzu gurin kawai a bude ido guraren tarihi amma babu wani abu na musulunci a gurin sai dai gine-ginen gine-ginen za a ga manya-manyan fadar mulki ta sarakuna wacce za ka ga gini an yi shi babban gini an bi bangonsa da an rubuce shi da ko ayoyin kur'ani ko hadisan annabi ko kalmomi na hikima da larabci duk suna nan amma ƙasar an kwace ta zama ƙasa ce musulmi ya shige ta to sai zai shiga a matsayin bako to dole ne cikin da'il umum aka zo lokacin da ah, aka shiga mulkin mallaka aka shiga cinye kasashen musulmi ana musu mulkin mallaka to dole ne cikin da'il umum shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokaci yayi kusa al'ummomi al'umam ana nufin kasashe kasashe na duniya da za su rika daka waso su akan ku kamata da al'akalatu ala qas'atiha kamar yadda mayin wata suke waso su kaga alama ce ta cewa in sun murkushe kuma za su kwashe arzikinku kamar yadda mayin wuce na ka kabakin abinci kokari yake kwashe abin da yake cikin kabakin ya cinye to haka za su kwashe arzikinku kamar ta da al'akaratu ala kasatiya sabai suka ce amin killatin na yau mai ya rasulullah ce karanci muka yi a lokacin kaɗan muka zama da ce a kuna da yawa sai dai kun zama shara kamar sharar ruwa kamar ruwa da zai taho da wani guntun takalmi wari guda ya taho da wani itace wani kirare wanda ba a baiwa mai amfani a ciki zo da wani gwangwani wani fanko haka kuka zama ga ku da yawa amma ba ku da wani amfani Allah ta'ala a annabi ya ce Allah zai cire tsoron daga zukatan abokan gabanku kuma ya sa muku rauni ya sa muku tsoron mutuwa tsoron rauni saboda ka kullum baya kuke ci abokan gaban kuma suna ƙara gaba kullum kuna cin duniyar junanku kuma abokan gaban ku suna ƙara ƙarfi suna ƙara haɗa kansu ka duba za ka ga ƙasashe na yamma za ka ga kullum ƙara dunkulewa suke yi ko kullum so suke su ƙara zama abu ɗaya su yi kungiya su zama abu ɗaya ta fuskar tattalin arziki ta fuskar kudaden kashewa ta fuskar siyasa ta fuskar waye yadda karfin su za su mu kuma kasashen musulmi kullun ƙara yayyagewa suke kullun ƙara darewa suke ya gargala su ake a yaga ake musu an yaga sudan an yaga yaman an yaga kaza an yaga kaza kullun ƙara kacaccala su ake maimakon su waɗancan suna ƙara har haɗewa mu kuma muna ƙara ya gargalewa to kaga wannan duk alamu ne na cewa raunin ya kai inda duk ya kai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin yake cewa a cikin hadisin ibn yake cewa idza idza tabaya'tum bil ayna wa akhadtum bi azab al waqr wa taraktum jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhillan la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi kaskancin yace to kuma ba za ku ba za a dauke muku kaskancin ba ku dawo ku zama sai kun koma addinin kaga wannan shine maganin shine ka koma koyarwa ta addininka ka koma koyarwa ta addininka duk wani abu wanda dan adam yake samun daukaka da shi a rayuwa ta duniya za ka ci akwai shi addininka addininka shine addinin da yazo da adalci shine addinin da yazo da mutunta dan adam shine addinin da yazo da gaskiya shine addinin da yazo da amana shine addinin da yazo da alkawari shine addinin da yazo da kula da haƙƙin juna da girmama juna dukkan wani abin da dan adam zai yi rayuwa kyakkyawa da shi addinin ka zo da shi to matukar ka saki wannan ka kama wasu abubuwa daban da suke cin karo da addinin ka to ba za ku saba samun kuma nasara ba tunda abin da kuke su kansu da shi kuma kun zo kuna yin irin sa ko ma ta kila ma ku fi su zakewa dan wani abin in ka ga musulmi yana yin shi wanda ya kwaikwayo daga wasu sai ga shi har ya fi su zakewa ma a cikin wasu abubuwan su wadancan ma ba su kai haka ba ma shi ya fi su zakewa to shi yasa annabi ya ce ba za ku sai kun koma ga shine maganin abu shine addini komawa ga addini shine koma ga koyarwarsa mai addini ya koyar mai magabata na farko suka yi har suka iya mallake duniya har ya zama da duk inda suka shiga san su ake bakin su ake ba yawancin kasashen duniya inda musulunci ya shiga ba karfin ba karfi aka nuna ba ba zari ido akai ba ba makami aka daga musu ba sha'awar musuluncin yasa suka shiga kai akwai lokacin da yan garin su za su rika gayyatar musulmi su zo su karɓi mulkin garin saboda zaluncin da ake nuna musu suna gaba wanda zai kubutar da su daga wannan zaluncin sai musulunci duk da ba musulmin ba ne to matukar ba a fito da koyarwa addinin yadda take ba to ba za a samu a yi nasara a cikin abin da ake kira zuwa gare shi ba to sai tambaya ta gaba da ke cewa matar da al'adar ta ke yi mata wasa yaya za ta yi wajen gudanar da ibadarta mun sha faɗa eh, cewa matar da take al'ada ta take zuwa ta ɗauki ta zo ta ɗauki ta ke tsayawa a wani yanayi guda ɗaya ko wasu kwanaki gu saboda wani dalili galibi a shan fils na wato tazarar haihuwa yana jawo wannan to matukar dai ta san jinin al'adar sanda ta ga jini irin na al'ada to za ta dakata da sallah da ibada har sai ya dauke da zarar kuma ya dauke ta ga cewa ta ga alamar tsarki za ta yi wanka ta ci gaba da ibada sai kuma in ya dawo ko da yini ɗaya ne ko da yini ɗaya ne za ta yi ibada to ta yi ibada yini ɗaya ko da gobe ya dawo to sai su kuma dakatawa na kyau shi kuma yake cewa shin akwai wata falala da take banci karshen suratul hashri babu wani hadisi sahihi akwai hadisai da suka zo da yawa akan falalar su karshen suratul hashir amma cikin su ba wanda ya inganta hadisin Anas hadisin ma'akil ibn Yasar hadisin Ibn Abbas ba dukkanin su hadisai ne masu rauni wani kwacewa yake shin ya halatta na juya kuɗin da aka bani ajiya ba tare da sanin mai su ba to asali mutumin da ya baka ajiya ya amince da kai shi yasa idan ya baka ajiya ma ta salwanta ba kuma sakaci ne yasa ka bai ta salwanta ba yi mata ajiyar da ya kamata ba ka biya saboda abin wanda aka bashi ajiya amin ne shi kuma wanda yake amin ne la yadman baya biya to kaga idan aka baka ajiya in ka taba ka dauka to ka ya daga lokacin tariki ta kuma bashi ko mutumin ya sani ko bai sani ba da zalar abin da yace gashi ajiye mu kai wani abu da kudin to ya zama bashi shi yasa idan kudin suka samu matsala to dole ka biya shi dan yanzu ba ajiya bace bashi ne saboda in har ka ɗauka ka juya ka samu riba ba a ce ribar ribar ta kace ta ka sha wahala amma ka sani daga lokacin kudin sun zama bashi ne bashi ka ya zama haka duk sanda wani abu ya samu kudin ba za ka ce ajiyar nan da ka bani an dan samu matsala ba ka ce a bar maganar saboda ajiya ce ka dauko littattafai na fiqhu ka nuna masa babin ajiya ai ajiya ba a biyar a'a tun har ka taba ta zama bashi ce yanzu ko sai ku koma babin bashi ba bashin babin ajiya ba sai nura na ibawan da ke tambayar sunan haifan wai shi yana da asali eh, haifan suna ne daga cikin sunayen larabawa suna sashi eh, ha babba ce sai ashiru usman dorayi shi kuma yake tambayar shi akwai wata addu'a da ta zo a suna da za a yi lokacin da liman ya zauna lokacin da yake hudubar juma'a wata keɓantacciyar addu'a babu ce ga wata keɓantacciyar addu'a wannan addu'a ce da ake yi idan liman ya zauna tsakanin huduba da huduba babu amma mutum ya yi addu'a ko ba zai yi wa addu'a ko ya dai samun musul ashari cikin sayo musulun da wasu sun yi magana a kan ingancinsa amma abin da yake nunawa ne eh, daga zarar muliman ya hau mimbari har zuwa lokacin da za a gama sallah lokaci ne na asa addu'a kama ba a ƙayyade wata addu'a ba ta musamman sai sai kulkulun da ke cewa yaya ingancin cewa fitsari a tsaye ya halatta to yawanci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi fitsari ne a tsugune shi yasa ma har Aisha radiyallahu ta'ala anha ke cewa wanda duk yace maka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi fitsari a tsaye ba gaskiya zai maka ba saboda duk sanda za ta ganshi a tsugune yake malamai sun ce ya halatta idan akwai sabab wato wato akwai dalili kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Huzaifa marra ba subaqati qaumi ila cikin sahih al-Bukhari fa bala qa'iman ya wuce ta bolar wasu mutane fitsari a tsaye ce saboda a nan bola ce in ya ce zai tsuguna to abin ɗinsa zai ja datti zaninsa warjallansa zai ja datti to kaga a nan akwai laro da za ta a tsaya amma in ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsugunawa yake to sannan suka ce idan mutum zai har zai fitsari a tsaye to kada ya a gurin da yake da tsandauri da fitsarin zai rika dawo masa ya zama na guri ne wanda yake yashi ne rairayi ne ko da ya yi ba zai abin nan ba to amma dai mafi yawan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Aisha nuna shine in ba da wani sabab ba to mutum ya tsuguna shi ya fi. sai tambayar da ta fito daga Khadija kwarna take cewa matar da mijinta baya bata kayan bukatun yau da gobe kamar sabulu man shafawa da dai sauransu shin ya halatta ta fita ta yi sana'a ba tare da izinin mijin nata ba inda zai ba ta abin da yake na larurata na rayuwarta na larura zai ba ta ci da sha da lafiyarta to wasu abubuwa da ba su kai wannan ba ba za ta ce za ta fita saboda koda ba izininsa ba ba laifi idan abin da take ganin cewa akwai bukatar sayaki to abi da hanyar za a matsa masa yi abi ta kan magabata abi ta kan duk wani wanda ake ganin zai iya sashi kamar misali sabulun wanka wannan abu ne da ke ya kamata ce an same shi ba ba abu bane na na wanda ba na larura ba da sabulun wanka na da alaka da tsafta tsafta tana da alaka da lafiya idan babu tsafta to za a iya samun wani abu na cuta tare da mutum so kaga ashe abin ne wanda ya kamata a ce miji ya yi shi da zama yana cikin abin da zai bata na kulawa shafa mai wanda ba za ka ce in ba a shafa mai ba za a samu wata cuta ko wani abu to amma dai magana ta kama hanya saboda kudin shafa mai ta fita ko ba izininsa ba to kaga anan kilo za ta iya jawo ba garin neman taro da kwaban shafa mai da sabulun wanka kuma igiyar auren ta tsinki kaga anan ba wata hikima ma'ana saboda ka gara dai ta nemi abin da yake ta nemi haƙƙin ta hanyar da take fi dacewa ta hanyar neman sa wajen magabata da sauransu amma ba fita ba izininsa ba kuma ai mata sukan yi sana'a gida ba lalle sai za su fita ba mata suna yin sana'ar su musamman ma idan abubuwan da take so ta saya din nan ba wani abu ne da yake bukatar kuɗi mai yawa ba sutura ba ce ko kayan abinci da sauransu za ce ai tana bukatar dan abin da za a sayi sabulu na wanka ko man shafawa sana'ar gida ma za ta iya wata wannan kaga ba ta bukatar sai ta fita ba da izinin sa ba kuma an zo a ita rigima daga baya eh wannan ke cewa mallan idan mutum ya sake matarsa saki daya zai iya dawo da ita a duk lokacin da ya ga dama ko kuwa sai ta gama idda an ta gama idda zai dawo da ita kuma zai dawo da ita inda ya a zai kome zai yi to zai dawo da ita lokacin da take cikin idda kafin ta gama in har ta gama idda to shi ke kenan ta zama wata mace daban mai zaman kanta ma'ana ba matarsa ba in yana ta, sai dai shiga cikin manema in ta ga dama ta aure shi ta ga dama kuma ta auri wani amma in tana cikin idda ba ta gama iddata ba to tana nan a matarsa in yaje gidansu ya ce na dawo da ke shi kenan ta dawo ta zama matarsa ko tana so ko ba ta so iyayenta suna so ba sa so da ɗaya ne za ga wasu sai ga an ce miji ya ce ya da matarsa iyayensu ce ba za ta koma ba wannan kalma ba za ta koma ba a banza take a shari'ance ba su da ikon su ce ba ta koma ba matukar dai ta gama idda ba to tana na a matarsa in har suna nufin ba za ta koma ba to sai dai su je su nemi mata saki kuma wani yanzu matarsa ce ga wasu miji ya ce ya dawo da ita su ce ba za ta koma ba kuma su je su yi mata wani auren to a gaskiya in aka yi haka in yi wani aure a kan aure wancan auren na biyu ba aure ba ne bai ɗauri ba in aka ba su suka zauna aka to suna zama ne na lalata ba zama ne na aure ba saboda aka shi dawo da mace baya buƙatar yardar iyaye ko kuma yardar ita matar ce sai na yadda ka dawo da ni tunda bata fita daga igiyarsa ba gaba ɗaya amma da zarar ta gama idda to shi ke yanzu ta zama ba matarsa ce ba in har yana son ta koma ci gaba da zama a matarsa to sai zo shiga cikin manema shi ma zo tallata kansa idan ta ga za ta aure shi kenan ya kawo sadaki a sake tara mutane a sake daura aure shi nan ta kuma dawowa matarsa ba haka ba kuma shi nan ta je ta yi aure inda take so sani ce yayi hukuncin yin alwala a cikin ban daki eh mutukar dai gurin mai tsafta ne babu komai sai sakon tijjani mai tawon da ke tambayar yaya hukuncin wucewa ta gaban mai sallah ya kuma tsayancin cewa ba annabi ne umarni da hannun wato hannun wucewar ba to ni ta wajen wanda ya ce ba annabi ne umarni ba a annabi shi hana mana ce lauya alamul maru bai na idayil musalli ma za a lai min al'isim na kana an ya kifa arba'i na khairar lahu min an yamurra bai na idai hadisi ne sai yana cikin bukari da muslim nabi ya ce da a ce mai wucewa ta gaban mai sallah ya san irin girman laifin da zai wa kansa to da ya tsaya arba'in shi ya fi masa sauki akan ya wuce ta gabansa malamai suka ce arba'in a ana annabi sallallahu salama bai kididdige arba'in yana nufin awa arba'in kwana arba'in yana nufin wata arba'in shekara arba'in kawai ka kaddara dai koma dai wani irin arba'in ɗin ne to da ya wuce gare ya tsibannan jiran har ya zama sallah ba wanda zai kwana arba'in yana sallah amma dai abinda ake so a nuna maka da a ce mutum ya san laifin da zai daukar wa kansa to da ya haƙura har sai mai sallah ya gama shi kaga ka ka ce wai ba a hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ku yana sallah ya sanya wani abu a gabansa idan wani ya zo ce zai gita tsakaninsa da abin da yake ya sanya na sutura to ya ture shi idan ya kiya fal yuqatiluhu in ya kiya ma ya yake shi to kaga a ce eh, ana maganar annabi ya shi ya hana ko ba shi ya hana ba kaga wannan ni ban ma taba jin wani wanda da yake magana sahihancin wannan ba sai sakon ahmad sani duk kurawa wanda ke cewa shin akwai yatsan da shari'a ta yi umarni a sanya zobe eh akwai kansar kansar shine yatsan da yake kusa da dan kankanin yatsa ko na dama ko na hagu duk nasi ya zo da wannan sai sakon nadabu ali wanda ke tambayar ya inganta cewa umra cikin watan ramadan tana daidai da haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akwai hadisi akwai hadisi sahihi a matar da bata samu ta yi hajji ta so ta yi hajji tare da annabi sallallahu bata samu ba to shi ne da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ce ta yi umara a ramadan umara cikin watan ramadan daidai take da hajji tare da shi kwai cikin malamai a ibn taimiyya shi yana kamar abin ya takaita kanta. ita ta samu uzuri ta so a ce ta yi hajji tare da annabi sallallahu sai kuma wani uzuri ya sa bata samu ba sai annabi ya bata wannan damar ta je ta yi to shi yana ga kamar abin ya takaita a kanta amma da galibin malamai suna ganin falalar tana iya samun kowa da kowa ma sai sakon buhari hamza koki wanda ke cewa mala a cima mana da kisar rasuwar na aisha radiyallahu anha to a gaskiya ban san wace kisa yake nishi ba ban san ban gane wace kisa yake nishi ba da zai dan ba da haske ka kisar da aka yi kaza aka yi kaza ban sani ba ban san ta ba sai wani kuma daga fatima muhammad wadda take cewa mada na sha azumi bara kuma ga shi har yanzu ban rama ba kuma ga wani azumin yana gabatowa har yanzu dai ba zan iya ba shin zan iya ciyarwa to idan rashin lafiya ce da mutum da take da shi wadda ba za ta yi wani ta azumi ba ba ba za ta iya ba don kalmar za ta iya ba za ta iya ba saboda kasala saboda aikace-aikace ne ya mata yawa saboda ba ta da lokaci saboda ba za mu san me hana ta in rashin lafiya ce kai da ba za ta iya rama ba to wannan wanda ba shi da lafiya wa alal ladina yutiquna tun ta'amu miski rashin lafiyar da ta zama rashin lafiya ce da babu tunanin wato babu tunanin warkewa in rashin lafiya ce da ana zaton za ta warke to fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra inda ana zaton za ta warke akwai sa tsammani ana ga sauki to sai a jira ta warke idan kuma a'a rashin lafiya ce da ta riga ta zama ta zama an fidda tsammanin warkewarta kamar walsa ta ci har ta zama na ma ya fitar da tsammanin cewa walsa nan zai rabu da ita kuma ga shi bayan da za a yi da ɗau'yan awanni ba tare da ya sa wani abu a cikinsa ba to kaga wanda yana da uzuri sai ya shiga cikin fa'ada da zai na yi hu to sai ya ciyar abin da ta bada abin a dunkule ba za ta iya ba ba za mu san me ya hana ta ba in rashin lafiya ce da ba za ta tafi da tsammanin warkewa to wannan sai ta sai ta ciyar amma in tana jin za ta warke to sai ta jira ta warke in kuma a'a kawai kasala ce ko ba ta da lokaci ko ayyuka sun mata yawa a wannan ba uzuri bane wani ce zato zunubi ko da ya kasance gaskiya shin hadisi ne wannan ba hadisi ba bane magana ce kuma kuma maganar ba daidai take ba akwai zaton da da yake mai kyau ne shi ne kai wa dan uwanka kyakkyawan zato wannan yana da kyau walaula isma'tumuhu dhanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim kaga Allah ne ma ya zaga cewa mumini idan ya ji wata magana da aka faɗa akan dan uwansa mumini ko yar uwarsa mumina yayi zatan alkhairi wato yayi mata kyakkyawar fassara ya dauke ta da kyakkyawar ma'ana shi ina zatan dai ko kaza ne to wannan ba laifi bane haka ma ake so mummunan zato shine ba a so ka muna nawa mutum zato ka yadda za ka ɓata shi kawai ka ji wata magana ta ina zaton maka za ki nufi ka bata abin amma in dai har ya zama na alkhairi ne to wannan mai kyau ne saboda ka gaba za a ce zato zanibi ne ko da zama gaskiya ba sai sakon da ke cewa malam naji wani hadisi na cewa duk wanda ya sanar da ganin watan rajab Allah ya gafarta masa shin ya ingancin wannan hadisi wani hadisin da aka rawaito akan falalar rajab bai inganta ba sai wannan kuma ke cewa malam ina cikin halin tafiya na je kudu a dawowa sai kuɗi na ya zama ba zai dawo da ni ba sai direban nan ya cika min kuɗin motar amma kuma kuɗin da ya bani wato mai yasa ta ya siyar to ya ya halatta na ci wannan kuɗin ko kuwa sadaka zan yi bayan na dawo da adadin da ya bani tunda za a kaci kuɗin sata duk kuɗin da aka san na sata ne inda a ce baka san ta ina ya same shi ba to wannan ba laifi idan ka ci amma a kudin da ka tabbata kuɗin sata ne bai halatta ka ci kudin sata ba sauraka in ka samu mai kudin ka bayar masa in maka san shi ba kuma ka bayar da shi sadaka a madadin wanda yake mai haƙƙi. sai ita kuma take cewa mallam mu uku ne a wajen mijin mu ɗaya daga cikin mu tana da 'ya'ya tara ɗaya kuma takwas yayin da ɗaya take da shida amma kuma idan an tashi rabon abinci kai ɗaya mijin mu yake ba mu shin hakan yana ɗaya daga cikin adalcin da ake magana matukar dai kowa yana isarsa in har in aka ba mai takwas da mai bakwai din duk yana isassu to ba laifi bane ne abinda ba a so shine ya ba mu wasu su ci koshi wasu kuma ya ba su abinda ba za su ba zai ishe su ba ba laifi don ya ba mu wasu ya dan ɗara na wasu yawa wannan ba laifi ya yi ba domin irin wannan irin wannan keke da keken zai wahala zai wahala musamman a ce yana da gida biyu in yana da gida biyu zai kai a kayan abincin zai kai ka abincin yi ma wata daga cikinsu su zurka dafa oba to ya zai da ita wata ila ma bai sani ba waccan kuma ta dafa daidai iyalanta abinda ba a so shine wannan ya ba ta ci ta koshi ita da 'ya'yanta waccan kuma ya ba bata abinda bai kai ba to wannan yi zalunci amma in kowa zai ce koshi da na wani zai dan fi yawa amma dai kowa zai ce koshi wannan za ta ci ta koshi kai amma kankin abin nan kai da kai ba ta da wanda za ta fidda almajirai wannan kuma za ta ci ta koshi har a samu saura a fidda almajirai wannan duk ba ba laifi ba a cewa bai adalci ba sunan hamza na gaske sauna yake cewa malam wani aiki ne ya fulada a wajen allah to ya danganta annabi sallallahu alaihi wasallam an sha musu tambaya irin wannan kowanne sai ya sai ya bashi ansa gurgurdan abinda yake ganin shine daidai da shi wani an tambaye shi ya ce ka ciyar da miskinai ka ciyar da dukiyarka saboda yana da kuɗi wani kuma ya tambaya a ce kai wa iyayenka biyayya saboda an ga iyayen suna bukatar ya masa biyayya wani kuma yana da kazar-kazar da karfin jiki a ce ya guje ya maya wajen yada addinin Allah saboda shi wannan zai dace da shi saboda ka annabi sallallahu alaihi ya yi ta ba da ansa gwargwadon yanayin mai tambaya saboda haka bai bar wata ansa guda ɗaya ba ga kowa da kowa kaga aka ce ah, it'amu ta'am ciyar da dukiya ciyar da abinci in kaga talaka ne kaga shikenan ba za ka iya ba to kaga anan kai kai an riga an yi waje da kai to sai aka zo aka ce wani ya yi tambaya sai aka ce da shi biyayya ga iyaye to kuma yana da iyayen da zai musu biyayya kaga shi ma an masa an buɗa masa wata kofa saboda ka annabi sallallahu alaihi ya bada ansoshi daban-daban akan wannan tambayar kowace an sa gurgudan mai tambayar sai abdullahi m ahmad wanda ke tambayar menene hukuncin wanda ya yi sata aka kama shi da kayan da ya sata kuma a musulunci to wanda ce wa sariqu was sariqatu faqtawa aydiyahuma jazaan bima kasaba na kalamin Allah wallahu azizun hakim barawo namiji da mace ku yanke hannayensu wato ku mai da su a sujun gulmi jazaan bima kasaba sakamakon abinda suka tsoro wuta suka aikata na sata nakalan min Allah kuma ukuba ce wannan daga Allah allahu azizun hakim Allah ga gagaraba daune kuma mai hikima cikin shari'arsa cikin abin da yake shar'antawa sauraka hukuncin mutumin da ya saci kaya a hirzi gurin da ake koye kaya irin waɗannan sannan kayan suka kai suka kai nisabi nisabin sata ne rubo dinar sannan aka samu kirarin sa ko ya yadda cewa shi eh shine ya sata ko a samu shaidu da za su tabbatar da cewa eh sun ganshi sanda ya sata din to wannan shine alkali zai musu hukunci da a yanke hannunsa daga ku wato iya abin da tsintsiyar hannu ba wai daga kafada ba ko daga gwiwar hannu a daga ku shine zama an mai da shi dungulmi to wannan alkali shine zai zartar da wannan a kai shi gaban alkali wannan shine abin da shari'ar musulunci ta ce gaba da ba a ɗauki shari'ar musuluncin ba sai ka ga ana yin abu na na na hauka sai ga an kama barawo an yi ta dukan shi an kai shi kasa an sassara shi an dauko taya an dora masa an kona shi wanda kaga kuma shikenan an kashe banza a ce ai barawo ne barawo ne gale shi ai barawo ne sai ta yi amma yanzu da a ce za a tsabbaka shari'a musuluncin akan wannan kuma shi shikenan sai ta hayaniya ta magana ta magana an yanke wani hannunsa an yanke wani hannunsa da cewa gashi na ana ta kashe barayi ana dora musta ana kona su amma shiru kake ji nan ba abin nan to wane fi sauki a bige a kashi a sa taya ko ko a je a gaban alkali ya yanke dungulmi ya ci gaba da rayuwarsa daga babu shakka ba ka da wannan da wannan to wannan shine dai abin da shari'a musulunci ta ta zo da shi sai bello da ke tambayar ya ingancin cewa babu kyau wanka da ruwan da ya wuna a rana to mun taba faɗar wannan cewa hadisin bai inganta ba hadisin alma'ul mushammas cewa ko yana gadar da albaras don hadisin da ya magana kan cewa ruwan da aka sa shi a zane ya zafi in aka yi wanka da shi zai sa mutum ya zama albaras ba bai tabbata daga annabi ba sai tambaya ta gaba da ke cewa mala idan mutum za su yi sallah da matarsa ya za su yi daga yakubu 'yan hassan to abinda yake sunna idan mutum zai sallah da matarsa in daga shi sai ita to sai ya sa ta ainihin a bayansa shi yana gaba ba wai su jeru ba tana bayan sa shi kuma yana gaba aka za su yi sallah in akwai wani yaro mai wayo to su yaran da shi sai su jeru ita kuma tana bayan su wato shi da yaran sai sa yaran a damansa ita kuma tana bayan su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin da ya je gidan ummu sulaim da Anas shi da Anas suna jere sannan shi kuma yana bayan sannan in musulun ita kuma tana bayan su idan yara biyu ne da liman da mace to su yara bin sahu ne liman yana gaba ita kuma tana bayan yara to wani ita ce suna wajen wajen sahu to alhamdulillah masararo duka duka ana muka kawo karshen shirin a wannan rana ta Lahadi sai kafin mu da ku dai kuma za ku iya aiko da naku tambayoyin a kan lambobin wayar nan da aka saba na 0800 biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kuma dai za ku yi aiko akan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar wato sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar haka zalika za ku yi aikowa ta adireshinmu na imel a fatin rahma at ko kuma ta shafi mu na fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyo rahma farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na fm da kuma shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano sai kuma Bashir Idris Ungwaggo wanda ya tattara mana sautin akan na'ura ana sa Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا